berriak hogeita sei ditu gaurko honetan ostirala da eta hau berrion albisteak dituzue berriozari irratiaren albiste emankizuna beti bezala berriozarko berriekin eh, hasiera emanen diogu gure kontakizunari eta mendialdea eskolan e, mendialdean hasiko dugu gaurko errepasoa. Mobilizazioekin eh, aurrean jarraitu, jarraitzen du mendialdea guraso elkarteak Nafarroko gobernuko eskuntza departamentoari esikituz eskolako autobus zerbitzua berrezar dezaten. Gaur, arratsaldeko zeietan, batzarra eginen dute kulturgunean, elduden astean eginen dituzten protesta ekintzak zehazteko. eta gaurko beste ekimen bat eh, cineforuma berrio berriozarrera itzuli dena Hoxe da, gaur ere, zineforum nekimena abian jarriko da berriz. Berriz, Crouch Films elkartea esku, eskutik. Aukera paregabea da, kalitatezko lanak ikusi alizateko, eta horren ostean lagun artean komentatzeko. Demoraldi berria, esan bezala, bihar hasiko da, de dioses, eh, bihar ez, ga, gaur, gaur, bertan, gaur bai. hasiko da, de dioses i hombres filmaren proiekzioarekin. Pelikula lasaia, ba, baina interesgarria da, eta itzordua, beti bezala, kulturgunean izenan da, arratsaldeko sortzi tardietan. Eta bi harko itzorduei dagokionez, kirol zekirol kontuak ditugu izpide. Beka, elkarteko atletismo saia kantolatuta berriozarko, berriozarko irugarren irimi... Ir... mila eginen da, berriozarko foruen pasalekuan, larun bat arratsaldean. Zehazki, e, ordutegia hau izanen da. Arratxaldeko lautarrietan, Benjamin aurre, e, aurrekoen lasterketa, bostak eh, hogeita bost eh, gutxitan Benjamin txanda, bostak hogei gutxitan kimuen lasterketa, bostak laurden gutxitan aurrak, bostak bost gutxitan kadete eta gazten txanda iritsiko da, bostak eta hogeita bostetan gizonezko lasterketa herrikoia absolutua, seiak laurden gutxitan emakumezko mila herrikoia, eta seiak bost gutxitan gonbidatuen milia mila. E, azken hiru lasterketa absolutuek mila seirun da bederatzi metro luzera izanen dute eta gizonezko zein emakumezko lasterketa herrikoietan parte hartzeko bost euro ordaindu beharko dira. Hori e, e milari dago e, atzo gainera Miguel Molinero e, beka ekokideari egindako elkarrizketa eskaini geni zuen, e, hori aurreko batean, astelenean gure lankideek aurrera beti taldeko edo saioko lankideek egin zioten elkarrizketatik zatitxo bat hartu dugu, milaren inguruan azalpenak ematen dizkigu Miguel Molinerok. los Entonces, son distancias muy pequeñas, asumibles por cualquiera, entonces, pues, si hay algún crío que no se atreve, incluso puede correr de la mano de sus padres, o sea, que son cosas que lo que menos importa es el resultado, sino que la gente pues, participe y ya está. Y luego pues ya están las categorías ya de benjamines alevines hasta llegar a lo que es ya pues la carrera popular y la milla de invitados. Itzordu, gehiago larun baterako kulturen artean emakumeen elkarteak bizikidetzaren aldeko lehen ibilbidea antolatu du egun horretarako. Kulturaren artean emakumeen elkarteak berrezarko udalaren berdintasun arloak lagunduta hainbat jarduera antolatu ditu. Tartean, biharko berdintasunaren eta bizikiditzaren aldeko lehen ibilbidea paseo hori mamar tardietan abiatuko da eta hainbat ingurunetan zehar ibiliko da. Emakumeen presentziak leku horietan sortutako aldaketak ikusteko. Esan bezala, larun batean izanen da hori, lantzeluze frontoitik asita. Eta larun batetik igandera pasako gara, igandean kontzertua izango baitugu auditorio berrian, doinua musika bandaren hogeita bost garren urte urrena ospatzeko. Berriozarko auditorio berria, kezoiko kontzertua hartuko du datorren igandean, doinua musika bandaren urte betetzearen harira. Eman aldia, ratxaldeko zazpietan hasiko da, eta bertan, herriko beste zenbait artista eta talde igoko dira taula gainera. Besteak beste, elkarrekin abez batza, Fermin Goñi trompeta jotzailea, Rebeka Etxarri eh, abeslaria, Christopher Gallet Marimba jotzailea eta Julian Irulegi baritonoa. Kontzertua hasi baino urte or, Ordu betelenagotik jaso al izanen dira sarrerak musika eskolan bertan. Hauxe izanen da musika bandaren urteurrena ospatzeko antolatu den laugarren eta azken emanaldia. Eta igandean ere mendira joanen gara gure herriko elkarteek hiru mendia enteraldi antolatu baitituzte. Alde batetik, BKM e enditaldeak iturgoien trinitatera eginen dute urriko ateraldia. Heldu den larun batean izanen da hori. Hoi bezala, Ekoizeko zortzietan lantzeluze frontoitik abiatuta. Eta bestalde igandean, los amigos de la montaña mendizaleak, taldea opak, opakoako mende, mendatea izanen du helburu. Bertan, baio mendia jo, igotzeko asmoa bail dute. Esan bezala, igandean izanen da, hori, goitzeko bederatzietan, eguzki plazatik aterata. Baina, ez dira hauek asteburu honetako antolatu diren mendi ateraldi bakarrak. Mendialdea guraso elkarteak ere, mendi martxabatan prestatu du ere eh, heldu den iganderako. Montxe mendira joanen dira, mila eunda zazpi metroko altuera duen mendira, sarbil mendile lorrean eta egilor herritik abiatuko dira oinez. Itxordua, lantzeluze frontoian izanen da, goizeko bederatzi tardietan. egunkarien irakurketari e, ekinen diogu orain berria egunkariarekin eta ondoko titularra irakur dezakegu letra molde handitan Euskal Irrati Telebistak bermaditzala eskatu dio Europak Nafarroari beste titularren artean, baina gaia erabat aldatu gabe, telebistari buruz hitz egiten dutelako, titular hause, abian, xaloa, amaika eta bogan lurreko telebista digitaleko Nafarroako lehiaketan. Bestelako kontuak ere badakartza berria egunkariak eh, ondoko lerro buruan barzinari jaurtitako tartak adengatik, auzipetutako ekintzaileek elkartasun kanpaina eta baraualdiak iragarri dituzte. Eta azkenik ekonomia arloko berri garrantzitsu hau, Gamesak mila zortzieun langile kaleratuko ditu, datozen hilabeteetan lantaldearen euneko hogeia. Hain zuzen ere, diario de notizia sartzen dugularik lerroburu hori da, gehien nabarmintzen, nabarmentzen dutena. Gamesak mila zortzireun lanposturen murrizketa iragarri du, Nafarroan gutxienez berriun da berrogei tamar, datu berri bat. Eh, diario de notiziasen irakurden dezakeguna. Europako kontseiluak ETB jasotzea erraztea eta Euskal Herria irratia legeztatzea eskatu dio UPN-eri. E, Horixe beste titular nagusietako bat, eta ondoan argazkian eh, beste titular hau ikusen dezakegu. Kaixa bankek euneko irurogeita bost gutxiago irabazi du provisioak direla. Eta azkenik e, beste lerro buru nagusi batean, hause defentsa ministerioak berriunda berrogeita iru milioi euro galdu zituen bardean eroritako sei egazkinetan. Eta diario de Navarran bestelako kontuak dituzte izpide. Urtarrilaren batetik aurrera, bilabesak bat kakotxe hogeita mar euroko kostua izanen du irurogeita bost zentimo bonobusarekin. Beste e, kontuen e, artean eguraldia ere aipagai dute, ostiral euritsua eta asteburuan berokia atera beharko da. E, Nafarroak testu liburuen doakotasun sistema mantenduko du, hori da, beste eh, titular nagusietako bat eta azkenik hause irakur dezakegu Kordobilako berri paperaren edizio digitalean PSNek geiegizkoa deritzo Nafarroa bai bildu eta ezkerrak planteatutako zerga igoerari. Eta eskuartean hartuko dugun azkena gara egunkaria izanen da ondoko gaiak aipatzen ditu Nafarroari buruz Atarrabiako zentsura mozioa babestu du Barzinak eta bilduren ustez arreta desbideratzeko trikimailu bat da beste kontuen eh, artean osasun eh, arloan onaxe e, bi Nafar aurri egindako errai anitzeko lehen transplanteek arrakasta izan duten Bestelako kontuak eh, ere, mankomunitateari dagokionez, Iruin herriko mankomunitatearen urrengo ekitaldiko aurrekontuari ezeskoa eman dio bilduk. Eta azken lerroburu bat, Nafarroako biltzarrak atzera bota du UPNek testu liburuen laguntzak murrizteko aurkeztu zuen legea. Eta berriozar futbol elkartearen orgeiagokak aipatuko ditugu oraintxe bertan, gizonezkoen eh, futbolari dagokionez lehen erregional mailako berriozarko taldea doneste beren kontra arituko da igandean eh, ilako e, hogeita, ez eh, bai igandean hilako hogeita sortzi eguerdiko amabit erdietan Berriozarren. bi gazten e, eh, mailako taldea Joarre Kamiraren eh, kontra jokatuko du larun batean eh, Arriatsaleko lauretan Berrio Zarren eta Kadeteak A taldeak Gazte Berria izanen du aurkari larun batean ere Arriatsaleko lauterdietan Antxoainen Kadeteak B taldeak Ardoi hartuko du larun batean eguerdiko amabiak eta laurdenetan berrio zarren eta aurrak A taldeak altxasu izanen du aurrez aurre larun batean goizeko amar terdietan berrio zarren aurrak B taldeari dagokionez amigo taldea izanen du aurkari larun batean amarretan amigo eskolan. Emakumezkoen eh, futbola ere aipagai izango dugu, erregional mailako emakumezkoen eh, berriozarko taldean, Nafarroako Unibertsitatearen eh, aurka jokatuko du, igandean, arriatxaldeko laurak laurden gutxitan, Nafarroako Unibertsitatean, Zazpiko futbolari dago kionez, edo zortziko futbolari dago emakumezkoen taldea gazte berriak taldearen aurka arituko da, larun batean, ordu batak laurden gutxitan, antsoanen. Eta zortziko futbolarekin jarretuz, baina oraingoan gizonezkoen eh, kategorietan, hause aipatzuko dugu, eh, zortziko futbola A taldea, itaroa uarteren kontra jokatuko du larun batean, ordu bat aterdietan, eguerdiko ordu bat aterdietan, berriozarren. Eh, zortziko futbola B taldeak lezkairuren eh, kontra hariko da, hogeita zazpian, larun batean ere, goizeko amaiketan lezkairun zortziko futbola Z taldeak atxeden aldia izanen du, asteburu honetan, eta zortziko futbola D taldeak beriainen eh, kontra jokatuko du, larun batean eguerdiko amabietan berriozaren. Berriozaren. Eta futbitoari dago kionez, eh, ondokoa berriozar A taldeak ze bedrunaren eh, kontra jokatuko du, larun batean amaika terdietan, Karmelitas eskolan berriozar bek, Sagrado korazon izanen du aurrioz aurrio, larun batean, bederatzi terdietan, Sagrado korazon eskolan berriozar zek, San Zernin eskolaren kontra jokatuko du, larun batean arriatxaldeko lau terdietan San Zerninen, berriozar dek Doña maior eskolaren kontra jokatuko du larun batean ordu batetan berriozarren. Berriozar ek konpasionen kontra e, hogeita zazpian larun batean ere amaiketan berriozarren e, F taldeak sanzerninen eh, kontra jokatuko du ere. Amabietan larun batean berriozarren Eta e, Berriozar Hek Sagrado Korazon izango du aurrez-aurre, larun batean 12 erdietan, e, ikastetxe horretan Sagrado Korazon ikastetxean Berriozar Hek larra onaren kontra jokatuko du, larun batean 12etan Berriozarren e, marilla taldearen aurka e, jokatu beharko du larun batean amaiketan barainainen, berriozar eh, jotak ermita berri izanen du aurrez aurre, larun batean ordu batetan berriozarren, berriozar k mendilorriren eh, kontra jokatuko du, hau larun batean ere, amabietan mendilorrin eta azken partida emakumezkoen taldea, berriozar L esken taldea, sanzer ninen aurka hariko da, larun batean arriatxaleko lauretan berriozarren. Eta kirolei errepasoa eman ostean, Eguraldia Une honetan, amalau graduko temperatura daukagu berrio zarren, euria egindu eta euria ari du une honetan ere, baina, bueno, ba, indar gutxiagorekin, baina egunean zehar, ba, euriak zakar joko du eta termometroak ez dira gehiegi igoko, amazazpi graduko temperatura maksimoak izanen baititugu. Larun baterako, hotza e, iragartzen dute eta euria ere bai, eta badirudi igande etik aurrera euri horrek utziko ongaituela zeruak garbiago egonen direla baina hotzak ez hotzak ez gaitu utziko